Dubai është një vend që ju çdo ditë në emisionet e juve të satelitit, edhe jo të satelitit e shihni çdo ditë. Misafirët i kemi sot nga ai vend i lartë kanë ardhur, na kanë nderu me ardhjen e atyre në xhaminë tonë sot. Ato janë një grup, mirëpo njëri prej atyve do të na flet. Aq sa ka parafa me fol, ne do të mundohemi që përkthimin ta bajmë sa ma adekuat, ashtu që përkthysve, përkthimi ka një rregull, un po e theksi, nëse ai që flet Përkthysi është kusht me përkthy qysh flet ai pa mungesë dhe pa shtesa fare për shkak se ai s'ka fjalë të vetën, numër 1. Numër 2, nëse folësi ban një ide të nxehtë, përkthysi ka obligim me përkthy të nxehtë. Nëse ai e ban një një fjalim të ftohtë, përkthysi duhet me përkthy të ftohtë për shkak se ai thashë të fol, pa të fol, ai që ashtu fol. Pra, kush janë këto njerëz? Mos dalni prej xhamie, pastaj çlla mazdardja deri në Bajram me shku kush kanë, pi ka kanë, çfarë kanë ato kush janë? A thu çfarë mez'hebi kanë ato e tërë në fund. Këto janë mez'hebi i këtyve, mez'hebi jonë, pra. Pi këtu po fillojmë po se njerëzve ju intereson kjo. Mez'hebi i këtyve, mez'hebi jonë. Dini i këtyve, dini jonë. Re, rregulloret e këtyve janë rregulloret e tona. Veshmbathja e këtyve s'asht veshmbathja jonë. Po veshmbathja asht e muslimanve. Na që veshim asht e muslimanve, e këtyve asht e muslimanve, e gjithsecilit asht e muslimanve, pra. Kanë kalu këtu këto dita me një klimë të ftoftë se kanë ardhë para dy tri jave, Ju i dini ditat që kanë kalu për shkak veshja e ftoft për ftoft e këtyve. Kështu është. Ju e dini shumë mirë se para 10 ditëve në Kursi Xhami pam një marokan po me këtë veshë e pyeti në Gjermani tha qysh po e ndin veten. Ju e dini këtë rast apo? Qysh po e ndin veten tha në Gjermani me këtë veshë kështu. Si marokan me kushlak çobanit. Tha si gjermanët në Kairo me pantollë të shkurta, tha kështu po e ndi veten. Pra na jemi musliman edhe neve këto punë nuk nuk humbim na kohë. Qysh kanë veshë ashtu, qysh kanë veshë ashtu, çka po duhet ajo shami? Të na na hala, të na pa kapa kapa kemi njerëz që hala s'janë liru prej disa punëve. Ha, ai me shami pa shami. Tashti na nuk na jenë udhë me shami pa shami, na jemi gjithë musliman, edhe këto janë mm, në të vërtetë pa dyshim vllaznit e tonë, edhe na innamal mu'minuna ikhwa. Na gjithë muslimanët anekanë botës jemi Një motmot i merr në xhep ato dhe del 40 ditë prej shpije me shpjegu islamin ku të ndodhet dikun. Qendrën kryesore e kanë Pakistan ku bahet tubimi botnor e pastaj bahen tubime. Kahmos në për botë, unë po i shpjegoj tubimet e fundit që m'i ka shpjegu njeni nga vllaznit. Sri Lanka, Këto janë Dubai, prej Dubai, Pakistan, Sri Lanka, Kolumbia, Bogota, Kolumbia, Bolivia, Italia, Evropa, kej komplet me kej shtetet e veta, Amerika, Kanada, edhe Zelanda e Re, Australia, në kej këto vende me gjithë Skandinavie, me kej udhtojnë qështu grupe, grupe ka 40 ditë me ju spjegu njerëzve. Sot kanë botë, mija, mija njerëz që kanë kalun islam nga spjegimi i këtive. Edhe në venet ma moderne, edhe në venet ma t'zhvillume, si Evropën që po e lakmojmë na shumë, Këto ju shkojnë evropianve n'derë, ja rrajnë derën edhe thojnë na kemi ardhë me jav spjegu fejnë islame dhe rregulloret e asaj. Pa fije ngushtllëku, dhe njerëz pështinjën këto, i pështinjën dikush dhe një herë. Këto fare s'mërziten të e pështinjën a s'e pështinjën. Thot edhe kjo pështima e ka spjegimin e vet. Çfarë spjegimi ka? Patën pshty Pejgamerin. Që ka që? Këto hanë gurë në do një vend se kanë hongër gurë, po ka spjegimin e vet se Pejgameri n'Taif pa të hongër gurë, përshpër krye, edhe i pat rrjedh gjaku. Fa huwa alqaha fa idha hiya hayatun tas'a. E tash pra, masi që ti t'edukun këto vite kejt, në fazën e parë, ditën e tretë, në thirrëm t're të besimi, shka ke në dorë, kam shkopin, fazë, fazë, tash kemi kalu. Unë jam një, lejnë nallanet, unë jam një, banëm ibadet mua, Allahu Xhelle Xhelaluhu tha, shkopin që i ke n'dorë qite, tash ndërsa Allahu Xhelle Xhelaluhu tha, fe idha hajjetun te, fe idha hije hajjetun tes'a, Por atë Allahu vërteton se nëse ky umet kapet për sunetin e Allahut edhe veprimet e pejgamberit vet, Allahu xhalla xhelaluhu zbret ndihmën e vet edhe del në krahun e umetit ashtu që ai qet atë n'sipërfaqe me dëshirën dhe fuqinë e vet. Lidhalika an-nabi sallam 13 sana ijtahada ala sahaba li maji al iman al matlub. 13 vite Rasulullah sallallahu alaihi wasallam udhtoi me besimin në zemrat e sahabëve në Mekë. Wa ba'da 15 sana Dhe dhehebe ila ummihi. Ai pasi që ndëgjoj pre, Pejgamerit këtë fjalë, që flitke për ta me këtë fjalë, kështu të mshehtë, ju drejtu nanës vet. Kur ta pish ujin në kom, uji sulmon drejt për drejti vertikalisht në fundin e midesë, edhe e, e, e, e trazon ata dhe fillojnë dhimbtat. Kurse kur t'ulesh, midja ngrehet pak, edhe uji bjen ngadalë ngadalë n'sipërfaqe të asaj, ashtu që nuk shkakton dhimbta fare. Fa hakadha ya ikhwan al-kiram bi fadl Allah azza wa jalla huwa dakhala fil islam bi sabab ihya hadhihi sunnah. Aty para këtyne njerëzve në për, në në në këtë ngjarje që profesor ka kalun në islam. Fa hakadha ya ikhwan al-kiram idha nuhyi hayat an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi an-nas, hadhihi al-hayat mahbuba 'inda Allah. آمين. ويا أرحم الراحمين اللهم لك الحمد كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره اللهم لا إله إلا الله رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق خلقه من تراب اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس